mukenyezi seruka eee eh, ibyari magera byarageruye mukenyezi seruka ni ikiganiro mutegurirwa na radiyo isanganiro nk'uko mwamaze kubyumva ni umwanya w'ikiganiro mukenyezi seruka ngira ngo amaze kubona hirya no hino ahari ibibanza bitandukanye bahinyanyuriramo amatelefone yagize ingorane byiganjemo abagabo mbega ni umukenyezi canke umwigeme atobishobora siko biri namba umukenyezi arashobora kuba umufundi w'amatelefone n'amaradiyo akabikora agashimisha abakiriya bamwituye ku mutumba wa rutegama komine n'intara ya gitega neza na neza hafi y'ibituro by'imiduga aho bita ku masanganzira abakenyezi babiri barashinze ibibanza bakoreramwo amatelefone kandi barabikora ku rugero rumwe n'abagabo kuri mikoro muri kumwe na Fidel d'antoine sabimana sangwa ikaze abo bakenyezi batangura batwidondora akazina kanje nitwa dasha irankunda nkamvuka nyene igitega muri karitsiye nyamugari gusa nkabamba nyene ku masanganzira ndabona n'undi mukenyezi mukorana nawe nyene yakora ubufundi telefone ikintu kidasanzwe ku bantu b'abakenyezi tumenyereye ari abagabo babikora bwa bundi n'abakwiyeze murashoboye agaca aguma yanzaniye akazi hariho uwo twayatse ejo bundi apfuye ngaha avuga ati bajya bakenyezi turabakunda kubera yuko eh, nta busuma tubizeye ko nk'abandi ni ko abakiriya bagakundira twe nta busuma dushiramo hari igikunda turamubwitse ukuri cyashyizwe kandi turamusubiza nta na kimwe ku buryo rero ari uwo ndayagiriye nawe nkuko bitone bitaryoshe nanjye ntegerezwa gukora ibintu bimeze neza hamwe mba umwizigirwa mu bantu kuko sinifuza kuba undi muntu nkagenda bose ngo umufundi naka ngo ameze uku na kuriya ngo ameze nabi ngo areba amapiyese oya hmm. ndakishimiye cyane rwose kuko karamfasha byinshi cyane nimba atari ibanga ni nk'igiki kamaze kugufasha eh, kagasahiriza umuryango cyangwa kararira nk'ubu sindaronka ntituraronka aho tuba turapanze ubusanzwe jewe twaragabuye amatashe yo mu rugo umugabo afise ibyo akora byiwe nyine biduteza imbere nanjye afise ibindi ntaza kumubaza ngo tanga radiyo ngo zane isabune zana amavuta kandi hari n'abandi hariho n'ababa muhira b'abanyeshuri sinamuzangoza na rasiyo rero byose ndimenya kandi bagafungura neza nta kibazo gatenga ndakagura nyine eh, mm. canje mu ishure ry'ubufundi kwiga igifundi hanyuma candagenda candakora ndiga hanyuma mpejeje ndi ku ishure narava ku ishure muri vakansi nkagaca nja kwiga ivy'amatelefone kugira nze naraba ukuntu vyogenda umutahe w'ubworozi wawukuye mu bufundi bw'amatelefone ni kuvuze yego Ah, none eh, abakiriya urabaronka byoroshye nta gakengere bahava bazana bati uwo muntu w'umudamu yobishobora kubera bamenyereye ibikorwa n'abagabo birashika rimwe na rimwe umuntu akaza kubera batabimenyereye kabanza kugira ntekwa nk'akankakomere yuko ari twebwe dukora ariko abandi bamaze kubimenyera bo nta ngorane n'imwe kwitura barashimishwa n'ingene ubaha amaserivisi yawe ntagorane n'imwe umwenda bakorera barabishima kubera zirakunda nyinshi kandi ndabona ko muri kino gihe abantu batunze amatelefone ari benshi bakenera gukoresha agakenera kubyiga wo mwakira cyane ubona ari akazi kagoye ku muntu w'umukenyetsi oya ikintu cyose ushishize ngo ntikigoye kumwakira nta ngorane n'imwe ariko nkubonye ndi ngaha usanga byoca bingora tubanza gusabwa ko noro nk'ahantu hari sekiriti ikwiye ko nkonye ndi ngaha akaba ariho undi ariko ariga n'akari hatoye ntibyokunda uburyo bumaze kuboneka ndibaza nta ngorane n'imwe noharondera intambamyi uhura nayo muri uno mwuga ni izahe mbega urahetse ukazizunguruka gute hari umuntu azakoresha telefone azi yuko yapfuye n'ibindi hanyuma aheza kuyikora akazamva ngo wayishe kandi yayizanye abizi ariko muraba ko ukuntu mubivugana hanyuma ibintu bikagenda neza hanyuma intambamye nazo zo kubura ibikoresho kenshi kubera nkaha nimba ari igikoresho dukeneye bisabwa ko turinda kujyaho ukirondera ahandi ugaca usanga abakiriya barajya kuturaba twamaze kugenda bakatubura ngo ngaruke kuri dafu e, intambamyi muhura nazo muri uno mwuga kuko eh, turazi ko umwuga wose ugira intambamyi yazo wazo ukagira mbere n'ingene umuntu ashobora kuzikemura cyangwa kuzizunguruka intambamyi wowe umaze guhura nazo iminsi umaze muri uno mwuga n'ibyaha intambamyi umaze guhura nazo ni izo kubura amapiyesi utarashanje kenshi kuko nk'ubu ari nk'umukiriya aje cyane ugasanga akazi karimo karatugora cyane ku buryo bw'uko nta buryo dufise bukwiye yego ariko turasaba dusute nabyo biba byiza cyane nta cyiyumviro mwumva cyo kwegera ry'amabanki y'urwaruka eh, kugira ngo nawe nyine muroswe ingurane kugira ngo mushobore guteza imbere uno mwuga wanyu nk'abakenyezi iki nacyo kiri mu bikorwa twavuga eh, kibasahiriza gikorwa gute kibinjiriza gute ndibaza mubonye turi ku ibarabara abantu harya umuntu ajya gufata imodoka umuriro ukamuherana aca aza akatwitura tukamushaririza telefone imwe n'amajana abiri rero mva ndasaba amajana abiri aca ajya mu yandi urumva umuhera wari karaduka yasanze turi ko turayaga n'abo bakenyezi avuga ko yatangajwe n'abo bakenyezi ariko ati nasanze abakenyezi bashoboye koko yego nyine barantangaje ni natwe nyine ndabitura mbona umwe mwengene ko babishoboye nabo nyene abiyumvira yuko eh, ubufundi ari bw'abagabo gusa bubabwira iki nababwira n'abakanyuze ko bashoboye kuko nababwira ntacyo baranira gukora bananirwa n'icyasa nyine cyankiye n'abagabo nigeria samuel umwe mu batowe ku mutumba ndetse akaba n'umufundi w'amatelefone bakorana hafi na hafi y'abo bakenyezi akaba ari nawe yigishije umwe muri abo bakenyezi dacia irankunda arashingira inabo bakenyezi urugero rw'ubufundi bageze ko aba bakenyezi babiri rero hanyuma aba bakenyezi barashoboye ntaje nk'umufundi ndabizi ko bashoboye kuko sintinya kumuha icyuma kije kugira ngo agisanure iyo cononekaye mbega abandi bakenyezi batinya ibintu by'imyuga bobo nk'umufundi ubimazemo imyaka myinshi uwo bahanura iki bye icyo nobabwira nobatumirira kwiyakira ntibaze baratana n'akabando ikintu batagerageje kuko naho ubutaha mukenyezi seruka eee ibyari magera byarageruye mukenyezi iseruka ni ikiganiro mutegurirwa na radio isanganiro